Slavēts Jēzus Kristus, darbie rādījumi arī Latvijas klausītāji. Studēju ar priesteris Ilmārs Tolstovs, Salaspils katoļu draudzes prāves, un šodien mēs turpinam raidījumu par ekumeniskiem konciliem. Šis ir otrais raidījums, un šodien mēs runāsim par Nīcējas, jeb Nīkejas pirmo koncilu, ekumenisko koncilu, tātad tas ir pats pirmais no visiem 21 koncila, Eh, kurā tika risināti ļoti svarīgi kristoloģiski jautājumi. Atgādinu, ka pavisam baznīcā bija 21 koncils, un mēs mēģināsim katrā raidījumā apskatīt kādu no eh, šiem konciliem. Tātad eh, Nīkais koncils tika sasaukts 325. gadā, un sasauc to laicīgais valdnieks, imperators Cēzars Konstantīns I Lielais, Nīcejā, Bitīnijā, Mazāzijā. Šobrīd tā ir Iznikas pilsēta Turcijā, un eh, paskatoties Google Maps, atradu to, tās drupas, to vietu, kur notika šis koncils, un komentārus rakstīts, ka Turcijas valdība eh, pienācīgi nerūpējas par šīm drupām, ka viņas ir nolaistas. Es nezinu, vai tā ir patiesība vai nē. Gribētos kādreiz aizlidot uz izniku un būt tajā vietā, kur notika šis svarīgais nīcējs, jeb nīkais pirmais koncils. Un eh, galvenā problēma, un jāatcerās, ka katrs koncils tika sasaukts, izņemot pēdējo Vatikānu otro koncilu, katrs no šiem konciliem tika sasaukts eh, risinot kādas problēmas. Tad baznīcā bija problēmas, viņas samilza, un, lai šīs problēmas risinātu, bija vajadzīgs koncils. Un um, šī koncila problēma bija arianisms, tātad ārīs, eh, kurš, kurš tā tad priesteris no Aleksandrijas, kurš um, sāka apšaubīt, nu, neapšaubīt, bet izvirzīt teoriju par to, ka Jēzus ir eh, tikai starpnieks starp eh, dievu un pasauli, tātad viņš nav, viņam nav tā pati daba, kas tēvam, un ka viņš ir tāds kā zemāks par tēvu un tikai tāda dievišķa būtne, kaut kas līdzīgs eņģelim, tā tas, kas iziet no tēva. Un tāpēc bija svarīgi regulēt šīs uh, attiecības eh, starp Jēzus dievišķību un cilvēcisku, cilvēcību, un arī risināt citas baznīcas lietas. Un imperators tātad sasauca viņu, tāpēc, ka viņš bija eh, kļuvis par kristieti, eh, viņš bija izsludinājis pavisam nesen Milānas ediktu 313 gadā, un viņš tātad atzina Romas katolisko baznīcu par valsts reliģiju. Tātad valsts katoļu baznīcai nu, tika dots valsts reliģijas status un, pā, un tika izbeigtas arī baznīcas vajāšanas. Protams, ka sinodālie jautājumi jau baznīcā tika risināti jau kopš apustuļu laikiem. Mēs zinām, ka bija, bija tātad dažādas citas sinodes, uh, kurās tika risināti dažādi vietēji jautājumi, bet šis koncils tātad bija pirmais, pirmais, e, kurā sanāca visi, jeb gandrīz visi, tā laika bīskapi no visas tā laika zināmās baznīcas, tātad ekumeniskais, jeb vispārējais universālais e, koncils. Jā, un tātad e, Ārijas, šis te Aleksandrijas priesteris, viņš tātad, nu, pa savam tulkoja svētos rakstus, uh, Un tā tad eh, viņš eh, sludināja, ka Dievs ir viens, viņam nav ne sākuma, ne beigas, viņš nav ne radīts, nemainīgs. Viņš izsauc esamībā dēlu kā radību no nekā, tātad šo logosu, kurš pirms tam neeksistēja. Tātad, un šim dēlam ir starpniecības loma, ja viņš eksistē starp Dievu un pasauli. Un tātad viņš ir vispilnīgākā radība, pirmā radība, uh, Un tad eh, caur viņu arī Dievs ieaicināja šajā pasaulē svēto garu. Nu, tā tad eh, tāds ļoti īpatnējs svētās trīsvienības koncepts, kuru, sli, svin, kuru sludināja šis te Aleksandrijas priesteris Ārijas. Un eh, tā tad bīskapi tika sasaukti šajā nīcijā, mūsdienu iznikā, bija oficiāla koncila inaugurācija – kura notika 20. maijā. Ehm, nu, mēs tā, tā domājam, ka 325. gada 20. maijā sākās šis koncils vasaras pilī, tātad Cēzara, ķeizara vasaras pilī Nīcejā. Ehm, bija, protams, svinīga atklāšana, tur klātsoši bija Konstantīns Lielais, bet nav zināms, kāda notika sīkāk viss tā, tā, tā noris, ja mēs daudz, daudz lietas nezinām. Uh, Un viens no svarīgākajiem šī koncila dalībniekiem bija e, Eizēbijs no Cezarijas, Cezarijas Euzēbijs. Un viņš tā tad jau uzreiz sākumā piedāvāja kristību simbolu, jeb to tekstu, ko lietoja kristībās, paplašināt ar tādu tekstu, ka es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, Dieva dēlu, kas ir dzimis no tēva, vienzimušais dēls, tas ir pēc eh, viena tās pašas dabas, kas tēvam, dievs no dieva, gaisma no gaismas, patiesa dievs no patiesa dieva, dzemdināts, neradīts um, pēc būtības, ja būtībā līdzīgs tēvam, caur kuru viss ir radīts debesīs un virs zemes. Tad mēs jau šo tekstu atkārtojam arī katrajā svētajā misē. Tātad sāk, not, sāka notikt šī nīcējas ticības apliecības, ko mēs skaitam jeb lasam, jeb dziedam katru svētdienu. Protams, ka viņš vēl tiks papildināts arī citos koncilos, mēs esam tikai pašā sākumā, bet jau parādās šie teksti, e, kuri jau sāk precīzāk izteikt šo patiesību, ka e, Jēzus tātad viņš nav radīts, bet viņš ir dzemdināts, neradīts, un kuram ir tā pati daba, kas tēvam. Un šeit, šajā koncilā tiek ieviesti jauni termini, kas nav Bībelē, tas ir homo usios. Homo usios. Tā tad tā pati daba, kas tēvam. Tādā veidā parādot, ka dēls nav kaut kas, um, kaut kas uh, cits nekā tēvs, bet kad uh, viņam ir tā pati daba, kas tēvam. Citos koncilos vajadzēs atkal precizēt, kāda ir atšķirība starp tēvu un dēlu, bet es negribu skriet tālāk uz priekšu un jāsaprot, ka šie jautājumi nav tik vienkārši. Viņi ir sarežģīti, viņi ir ļoti, nu, ļoti jūtīgi un jābūt ļoti precīziem, lai izskaidrotu, ko nozīmē šie te visi, šie te visi termini. Un e, tā tad e, koncila tēvi pieņēma šo te Eusebijas, Cezarija, Eusebija no Cezarijas tātad šo te piedāvāto to tekstu, un beigās e, Ārijas tika ekskomunicēts, izslēgts no baznīcas ar visiem sekotējiem, uh, un tā tad tika ievies šis te uh, eh, homousijos termins, un arī imperators Konstantīns, Konstantīns pieņēma šo, šo ticības simbolu, jeb kredo, e, izsludināja to un arī aizsūtīja uz Balkāniem āriju un viņu sekotājus. Un e, tas bija ļoti, ļoti svarīgi, jo bija ļoti būtiski e, precizēt šo ticības apliecinājumu. Ja mēs, piemēram, atveram lūkšanu grāmatiņu, kur mums ir eh, svētās misas tātad kārtība, un mēs varam atrast, kur mums ir kredo, ja? un te ir eh, rakstīts, es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no tēva dzemdināt, Dievu no Dieva gaismas gaismas, eh, tā gaisma no gaismas, patiesa Dieva no patiesa Dieva, dzemdinātu, neradītu, būtībā līdzīgu tēvam un caur kuru viss ir radīts. Ja? Un te ir būtībā līdzīgs tēvam, te ir šis termins homousijos. Ja? Homousijos, tā tad eh, tas nozīmē, kuram ir tā pati daba, kas tēvam. Ja? Nu, latviski arī, eh, es nezinu, ir, ir doma mazliet šo būtībā līdzīgu, pēc būtības, ja, kuram ir tā pati daba, kas tēvam. Ja. Latviešu valodā ir ļoti grūti iztulkot šo terminu, un es domāju, ka mums jābūt arī gataviem, ka varbūt tāds brīdis, kad arī mums šis kredo, mums nāksies viņu precizēt, jeb valodnieciski tā atstrādāt, lai pēc iespējas precīzāk izteiktu to, ko tad koncili tēvi šeit ir vēlējušies pateikt. Ja? Tad tas bija milzīgs, milzīgs panākums, ja? jo ārija herēzija bija izplatījusies ļoti spēcīgi. Es varu teikt, ka vēsturnieki ir pārliecināti, ka vairākums katoļu bīskapi bija nokļuvuši ārija maldos, Jo jāsaprot, ka ebrejiem, jūdiem, kuri daudz ir pieņēmuši kristietību, kļuvu par biskupiem, viņiem bija ļoti grūti pieņemt trīsvienības dok doktrīnu. Viņiem, kas bija pieraduši, ka ir tikai viens dievs, tāpēc viņiem ideja, ka Jēzus varētu būt mazliet zemāks par tevu, bija pievilcīga, jo tādā veidā viņi sargāja šo monoteismu, kuram viņi sekojuši. Un tāpēc eh, šīs dogmas pieņemšana situācijā, kad vairākums uh, ir iekrituši herēzijai, maldos, tas vien parāda, ka svētais gars vada baznīcu. Tāpēc es arī nesaprotu tos, kuri tagad apsūdz pāvestu Francisku vai uzskata, ka tad baznīca grimst, ka baznīca iet maldos. Ir bijuši periodi un arī šajā 325. gadā bija situācija, ka vairākums, vairākums katolisko bīskapu bija nonākuši maldos. Un tāpēc arī koncils pārdabiskā veidā – svētais gars to nodrošināja pārdabiskā veidā, e, atrisināt šo jautājumu, jāsaprot, ka e, te tālāk mēs redzēsim, ka atanāzijas, piemēram, svētais atanāzijas divas vai trīs reizes tika sūtīts trimdā tikai tāpēc, ka viņš aizstāvēja patieso ticību. Un beigās, kad notika šis koncils, viņš e, triumfēja, jo koncils atzina, ka tomēr viņam bija taisnība, pat ja vairākums sludināja muļķības. Ja. Tā kā jāsaprot, ka baznīcu vada ne jau vairākums, ne jau kādi pāvis, bet tas ir svētais gars. Svētais gars var izvest mūs ārā no maldiem, tajā situācijā, kas mums liekas, ka pilnīgi neiespējami. Ja. Es domāju, ka mēs esam nopelnījuši pēc šī ļoti svarīgā, tāda ievadība, svarīgās teksta, eh, muzikāla pauze, un tāpēc tagad eh, lai skan mūzika, un tad, kad mēs atgriezīsimies, tad turpināsim pārdomāt par jautājumiem, kurus risināja šis te nīcejas, jeb nīkejas eh, pirmais konsils. Thank you. Radījumā arī Latvijas klausītāji turpinām mūsu pārdomas par ekumeniskiem konciliem e, baznīcā. Šodien mēs pārunājam par Nīkajas e, pirmo koncilu un e, studijā priesteris Ilmārs Tolstovs, Salaspils katoja draudzes prāves, un mēs tātad pirms muzikālās pauzes redzējām to, kā koncilā 325. gadā Nīkajā mūsdienu iznīkā tika pieņemts šis lēmums par to, ka uh, Jēzum ir tā, tā pati daba, kas tēvam, tas šis te homousijus, kad viņš ir dzemdināts, neradīts, un ka viņam ir tā pati daba, kas tēvam, un tas bija ļoti svarīgs uh, izrāviens, tas bija, mm, tas bija svinīgs ticības apliecinājums, un ārija, tātad maldi tika apturēti, un katoliskā patiesā ticība tika nosargāta. Kādi vēl jautājumi tika risināti šajā koncilā? Tātad tika ja risināts jautājums par lieldienu svinībām, bija strīdi vai lieldienu svinēt konkrētā datumā vai konkrētā svētdienā vai kā, un pāvis Viktor, Viktors I, tātad viņš, viņš tātad um, vēlējās, lai tiktu svinēts uh, lieldienas tuvākajā svētdienā pēc 14. nisanā, bet, eh, protams, tur bija šīs diskusijas par eh, to, kā rēķina šo te eh, lieldienu datumu jau paši jūdi, kad ir šīs mēnesis fāzes, sīkāk tu negribi iedzināties, tas nav tik vienkārši jautājums, bet kurā gadījumā tas, kā mēs tagad svinam lieldienas, tas arī tika šis jautājums risināts un meklēt atbildi un atrast atbildi arī šajā nīkais, nīkais koncilā. Un, ko, un koncils noteica, ka visai baznīcai jāsmin lieldienas tajā pašā dienā, vienā pašā dienā. Tātad, ja tajā laikā dažādās lokālajās baznīcās citos laikos svinēja lieldienas, tad Nīkais koncils pateica, lai lieldienas tiktu svinēts konkrētā vienā laikā. Un eh, tāpat arī koncils tātad eh, risināja dažādas uh, Eh, disciplinārus jautājumus vai dažādus sektantus, jeb herētiķus, kas vēlējās atgriezties baznīcā, vai viņus vajag pieņemt, kas viņam bija jādara, kā viņam bija jānožēlo, eh, viņiem bija mm, jāraud, vai tur, piemēram, jā, jānolasa kaut kāds ticības apliecinājums. Tas viss tika risināts, un arī ļoti interesanti, ka tajā laikā bija izplatīts tāds diakonešu kalpojums, un eh, šajā koncilē ir noteikts, ka šīs diakoneses tomēr pieder nevis klēram, bet laju kārtai. Un šobrīd arī notiek diskusijas, vai diakoneses varētu būt arī sievietes. Tāpat arī te ir rus, risināti jautājumi par to, ka mirstošiem ir jāpieņem šis vietiks, jeb ceļamaize. Tāpat arī um, bīskapam ir jā, jā, jā, jādomā par to, ko darīt ar šiem atkritušiem, kas, kas bija iz, izteikuši vēlmu būt par kristiešiem, tad ir atkrituši. Jā, un viņiem trīs gadu vajadzēja būt par šiem audientes tikai klausītājiem. Nu, un, protams, kad eh, iesvētot biskupu, jā, jā, jā, tika noteikts, ka klātesošiem jābūt vismaz trim citiem biskupiem, jābūt ir atļaujai, un tā tālāk tātad sīkāk šīs te disciplinārās lietas. Un eh, tajā Nīkais koncilā bija arī diskusija un notika noteikts, tātad bija ideja, ka eh, tātad biskupiem, priesteriem, diekoniem ir jābūt obligāts, eh, obligātais celibāts. Un šīs atskaņas nāca no Elvīras sinodes 305. gadā, kur jau tika noteikts šis lēmums, ka, ka, nu, ka, vajadzētu, ka vajadzētu šo praksi pieņemt visā baznīcā. Un eh, tāpat arī tika noteikts, ka ticīgajiem svētdienās baznīcā jālūdzas stāvus, uh, Un mēs redzam, ka pareizsīgo baznīcā cilvēku lūdzu stāvus, tāpēc tie, kuri ar putām uz lupām saka, vajag visu laiku misēs tupēt uz ceļiem, jāsaprot, ka pirmajos gadsimtos neviens uz ceļiem nebija nometies. Visi lūdzās stāvus, tāpat kā to dara eh, pareizsīgo baznīca. Tātad kāds bija mm, šī koncila tāds kā devums? Tātad, kā es teicu, nu, ehm, bija konflikti, Arī koncila laikā daži vēsturnieki saka, ka bija pat roku palaišana. Ja? Nedomājiet, ka viss sēdēja tur dievbīgi, bija asas cīņas, e, bet liela loma, protams, bija Euzēbijam no Cezarijas. Protams, kad e, daudzi saprata, ka šīs, e, šī termina homūsijus, jeb tā pati daba, kas tēvam ienešana ticības simbolā vēl neatrisināja visas lietas, jo nebija skaidra svētā gara loma, par kuru runās vēlāk tālāk jau Halcedonas koncilā, un tāpat arī eh, nebija vēl pilnīgi skaidrs svētās trīsvienības personu attiecības. Tā kā tas ir tikai sākums, turpinājums sekos, bet skaidrs, ka um, bija ļoti svarīgs šis brīdis, arī tas, ka tur bija klātesošs Konstantīns eh, pirmais lielais. Protams, no otras puses varam redzēt, ka sākās jau uh, tāda problēma baznīcā, kas vēlāk pieņems lielākus apgriezienus, tas saucamais konciliāris, eh, tas ir eh, cezaropapisms, kad eh, laicīgie valdnieki ar vien vairāk centīsies iejaukties baznīcas dzīvē, bet no otras puses, nu, ja tikko uh, kristīgā baznīca bija ieguvusi valsts ticības, ja valsts baznīcas status, tad bija beigušās vajāšanas, tad Konstantīna lielā klātbūtne Cēzara bija ļoti, ļoti svarīga. Un tas arī garantēja to, ka šī koncila dekrēti bija uh, nu, izsludināt, nu, viņu bija jāpieņem. Kaut komentāri saka, ka tas viss uzreiz tik vienkārši nenotika. Ja, tomēr šī baznīca vēl nebija tik centralizēta un pat ja Nīkajā tika pieņemti šie lēmumi, tad tomēr, tomēr nebija tā, ka uzreiz visi to pieņēma un visi tam piekrita. Kā baznīcas, varētu teikt, centralizācija vēl tikai notika, un tomēr lokālās baznīcas bija ļoti spēcīgas gan Aleksandrijā, gan Antiohijā, gan Jeruzalemē tādas eh, pilnīgas vienotības, protams, šajā jautājumā nebija. Bet, jebkurā gadījumā, šis nīkais konsils jau uh, sāka veidot, jeb pas, pa, padziļināt, jeb eh, paplašināt šo apustu, apustuļu ticības apliecinājumu, ko mēs sakam, kā vienkārši es ticu. Tad šis te jau sāk veidoties kā nīkais, vēlāk viņam tiks pievienots arī Konstantinopolis ticības apliecinājums. Ja, jo vēl būs arī Konstantinopolis koncili, Eh, kas arī būs ļoti svarīgi, par kuriem mēs runāsim. Ja? Tā kā mēs redzam, ka eh, baznīcas mācība, jeb skaid, nu, skaidrība par ticības patiesībām, viņa auga pakāpeniski, nebija tā, ka viss bija uzreiz skaidrs. Ir dievišķa atklāsme, ir Kristus atnestā vēsts, bet, lai viņu skaidrāk saprastu, uh, bija vajadzīgs laiks un pārdomas. Ļoti interesanta doma arī, ko izsaka mūsu Rīgas arhibīskaps metropolīts Bigņevs Stankievičs savā doktora disertācijā, kas ir apkopota izdevumā, ko vadis e, Eiropas civilizācija, Eiropas sabiedrība. Un viņš tieši arī izsaka to, ka bieži vien e, caur šiem pirmajiem ekumeniskiem konciliem um, katoliskajā kristīgajā ticībā ienāca šie grieķu termini. Jautājums, vai eh, kristīgā ticība nebija pārāk helenizēta, vai nebūtu tā, ka mums dažreiz vajadzētu kaut ko kā, nu, pārskatīt, ja paskatīties varbūt uz šīm lietām citādāk, jo, protams, kā kristīgā katoliskā ticība šajos, šajā 4. un 5. gadsimtā nonāca, un arī agrāk nonāca grieķu, romiešu kultūras un filozofijas e, ietekmē un, un bija saistīta ar to. Ja. Bet no otras puses arī mums jāuzmanās, jo tomēr mēs redzam, ka šie uh, šie termini, tas pats homūs, jo viņš e, bija, šie termini bija kā tie, kas kalpo mūsu ticībai, ka bez šiem terminiem mēs nemaz tā līdz galam nevaram izteikt mūsu ticību. Jā, tas, ka varbūt, piemēram, Āfrikā vai Latīņa Amerikā vai Okeānijā E, tur ir pavisam cita uztvere un cita domāšanas sistēma, jo ne jau visi domā grieķu, romiešu e, nu, kultūras un filozofijas tādā nu, schēmā, piemēram, Ķīna, Japāna, Indija, tur ir pavisam cita uztvere un cits domāšanas veids, bet tomēr e, atņemot šo grieķu filozofijas mantojumu, mēs riskējam atkal pazaudēt kaut ko ļoti vērtīgu, kaut ko dārgu. Un tieši šajos koncilos uh, ekumeniskas koncilus, mēs redzam, ka tas bija milzīgs kalpojums, ko veica grieķu filozofija, ka tomēr iz, izmantojot šos terminus, mēs vēl labāk un skaidrāk varam saprast šo ticības mantojumu, ko mums atnesa Kristus. Jā, Kristus pats ir jūts, un viņš nāca semītiskajā eh, domāšanas sistēmā un arī Svētajos rakstos mēs redzam ļoti daudz semītisms, jo tomēr tā ir ebreja, tā ir tuva austrumu pasaule, bet vēlāk jau, kad kristīgā ticība izplatās Romas impērijā, tad nāk šī grieķu filozofija, nāk eh, romiešu tiesības, nāk romiešu likumi, kas vēlāk arī atspogļosies baznīcas juridiskajā domāšanā. Es domāju, nākamajos koncilos mēs redzēsim šo baznīcas eh, Romas eh, likumu, jeb Romas kārtības ienākšanu baznīcas likumos, ka baznīcas likumi sāks vien vairāk atgādināt Romas likumus, senās Romas impērijas kaut kādus kārtības nosacījumus, ja? un tas ir neizbēgami, jo uh, Kristus jau arī bija ne tikai paties Dievs, bet arī paties cilvēks. Viņam bija cilvēciskā miesa, cilvēciskā daba, ko viņš nesa, un līdzīgi arī baznīca ir šis grieķu romiešu ietērps, ko mēs nevaram tā vienkārši nomest, jo baz, tā ir baznīcas vēsture, tā ir baznīcas pirmsākumie. Ja tas ir baznīcas mantojums. Tā kā mums jau arī Latvijā, mm, baz, Romas katoliskā baznīcā Latvijā ir savs latviskais ietērps, arī latgaliskais, poliskais, lietuviskais. Ja. Piemēram, Latgalē nu mēs skaidri redzam eh, poļu, lietuviešu, mūku, misionāru atstātās pēdas, un mēs nevaram to ignorēt. Ļoti daudz tādas tautas dievbības tradīcijas eh, Latgalē, tāpat arī Suitu novadā vai, piemēram, tajā pašā Skaiskalnē, tur, kur darbojas iezuīti, tur ir eh, redzams šis pēdas. Piemēram, mūsu Dievs, mēs tevi slavējam, tā ir bavāriešu himna, ko dzied eh, Bavārijas katoļie. Polijā, piemēram, cits te devum eh, meldiņš ir melodijā. Tā kā, nu, tie ir tie ietērpi, tā ir tā cilvēciskā valoda, cilvēciski izteiksmes līdzekļi, kurus mēs nevaram atmest, kuri ļoti svarīgi un saistīti mūsu ticību, bet no otras puses, dažos gadījumos tas var būt arī par traucēklu un var mēģināt uh, meklēt jaunus veidus, jaunus ceļus, jaunu iespēju, lai uzrunātu arī citas kultūras, citas civilizācijas, citas domāšanas veidus. Jo Kristus ir nācis priekš visiem cilvēkiem. Viņš vēlas, lai visi cilvēki tiktu pestīti. Paldies visiem klausītājiem par šo, šo tikšanos. Mēs tiksimies atkal pēc mēneša, mēneša 3 trešdienā, un nākamajā reizē mēs tātad apskatīsim Konstantinopolis pirmo koncilu, kas būs nākamais. Tad viņš notika Konstantinopolē, tagadējā Stambulas teritorijā. Apskatīsim, kurā Stambulas daļā tas notika. Ļoti svarīgi ir redzēt, kur tas tagad atrodas šī vieta. Ja? Bet mēs tātad nākamajā mēnesī ceļamies uz, uz eh, Stambulu, uz Konstantinopoli un jau pārdomāsim šo te pirmo konsilu, eh, Konstantinopolis pirmo konsilu, kas ir otrais ekumenskais koncils. Kā es teicu, ja jums ir kādi jautājumi, varat droši tos uzdot, rakstot eh, manu zēpastu priesteris.cilmārs.gmail.com. Jūs klausījāties raidījumu eh, ekumeniskie koncili baznīcā un studijā ar jums bija priesteris Ilmārs Tolstovs, Salspils katoja draudzes prāvests. Noslēgsim ar īsu lūkšanu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam –